Ja, also mein Name ist Alexander Röhm. Alright, so my name is Alexander Röhm. Meine Frau Andrea und ich, wir haben zusammen vier Kinder. My wife Andrea and I have four children. 17 äh, Zwillinge mit 16 und 13 Jahre alt. 17 two 16-year-old twins and a 13-year-old. Und ich habe meine Frau heute Morgen alleine auf dem Schlachtfeld gelassen. And I left my wife all alone this morning. Vier Teenager. Four teenagers. Aber der Herr ist mit ihr but the Lord is with her. Okay. Ja, und es ist sein Kampf natürlich. And it's his fight, of course. Ja, ich bin stolz auf meine Kinder, gehen alle mit dem Herrn, ist prima. I'm very proud of my children, they're all walking with the Lord. Ja, heute Morgen, äh, die, die Message heute Morgen, die habe ich vorbereitet, äh, als wir uns über das Thema Reformation Gedanken gemacht haben. I prepared this message um, that we're going to talk about this morning while I was dealing with the uh, Reformation. Also damals vor 500 Jahren gab es ja so einen Mönch, der hat irgendwelche Thesen an eine Schlosstür genagelt. Uh, around 500 years ago, there was a monk that nailed uh, what is it theses theses, yeah. theses on a church door. 95 Thesen. 95 theses. Und damit begann die Entwicklung, von der wir heute noch profitieren. And with that started a um, Entwicklung, sorry, a development. development from which we are still profiting today. Ähm, damals unsere Kirche hatte damals vergessen, was das wahre Evangelium ist. At that time, our church had forgotten what the true gospel is. Vor einigen Monaten war ich auf Bali mit meiner Familie. About a month ago I was in Bali with my family. Und ich fand, war das, fand das total erstaunlich dort. And I thought it was amazing. Als wir so durch die Straßen fuhren, ich muss das mal abmachen. Das As we were uh, driving through the streets in Bali. An jedem Haus war irgendwie ein Tempel. Every house had some kind of temple attached Und to in it. jedem Tempel mehrere Götterstatuen. And in every temple there were multiple gods. Und wenn wir morgens in unserem, in unserem Hostel gefrühstückt haben, And as we ate breakfast uh, every morning, dann gab es extra Angestellte vom Hotel. there were um, workers from the hotel there. Die, die waren nur deshalb angestellt, They were only there um Opfer darzubringen jeden Tag to bring sacrifices every morning. Diese kleinen Schalen, die haben sie dann verteilt an allen möglichen Orten und dann waren da drin äh, Reis, Sojasauce, Zigaretten. And they were bringing little sacrifices in bowls and there would be rice or soy sauce or cigarettes, whatever it is they wanted to sacrifice. Und die haben den ganzen Tag nur Opfer dargebracht. And all they did all day was bring sacrifices. Und da habe ich mir gedacht, was für ein Stress. And I thought to myself, that sounds incredibly stressful. So viele Götter, so viele Opfer. So many gods, so many different sacrifices. Und überhaupt kein Feedback. And no feedback from the gods. Die sagen ja nichts zurück. They're not going to say anything back. Unser Fahrer, das, äh, der uns da durch die Gegend gefahren hat als Familie. Um, our driver that was driving us around in Bali. Der war äh, interessanterweise Brahmane, also ein Priester, hinduistischer Priester. He was a priest. Und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch über dieses Thema. And we started talking about, you know, their gods and their sacrifices. Und äh, wir fuhren durch einen Mangrovenwald und er erzählte mir, hier passieren Wunder. Was für ein Wald? Äh, a mangrove ah, forest. Ah. So we, we were driving through a, a mangrove forest and he stopped and said, there's miracles, miracles happen here all the time. Und ich, und ich antwortete ihm, ja, ich weiß. And he es said, passieren jeden Tag Wunder. And, and, he, and I said, Yeah, I know. Miracles happen all the time. And he was going like, What? <laughs> he was surprised. <coughs> that was dangerous because he was driving. <laughs> uh, das war gefährlich, weil er ist ja gefahren. <laughs> Thank you. And I told him we we're Christians. And ich habe ihm dann gesagt, dass wir Christen sind. Und, und er sagte, ich habe gleich gemerkt, dass ein besonderer Geist in euch wohnt. And the driver said, I noticed immediately that you guys have a special sagte, spirit within you. Und er sagte dann, ihr geht dann so in die Kirche und ihr habt drei Göttern. So you guys go to church and you have three gods. Also äh, den Schöpfer, Jesus und Maria. You have the Creator, you have Jesus, and you have Maria, Mary. Oh. Äh, ich hoffe, ihr seid mit mir einer Meinung, das stimmt nicht ganz. I hope you would all agree that that is not the truth. Aber woher wissen wir das? But how do we know that? Woher wissen wir das? Mag jemand von euch antworten? Does anyone want to answer? Woher wissen wir, welchen Gott wir anbeten? where do we, how do we know what God we worship? Wir haben eine Offenbarung von unserem Gott. We have a revelation from our God. Und äh, diese Offenbarung ist eine, eine ganz besondere Offenbarung, ist ein ganz besonderes Buch, ist anders als alle anderen Bücher, äh, spirituellen Bücher oder Bücher, die versuchen, den Sinn des Lebens zu erkennen. And this revelation, this book from God is very different from all the other you know, books in the world that try to explain the spiritual life or explain the, the purpose of life. Weil dieses Buch ist über tausende von Jahren geschrieben, über viele Kulturen, in mehreren Sprachen, von über 40 Autoren. This book has over 30 authors and it's, it, it was written over thousands of years in different authors and, and different stories and different languages. Und diese Geschichten, die wir darin lesen, die sind historisch nachvollziehbar. And the stories that we read in the Bible are historically accurate. Es ist das Wort Gottes. It's the word of God. Und es gibt kein Thema, dieses, diese, diese, diese Bibel, die ist zwar über so einen großen Zeitraum entstanden, mit so vielen Autoren in vielen Kulturen, aber sie hat eine Message. So this, this Bible was written over the course of so many generations, so many years, but it has one message. Eine einzige Message. One single message. Und äh, bei keinem anderen Thema sieht man das so stark wie bei dem Thema, was mir heute auf dem Herzen liegt. And this message is so visible, especially in um, what's on my heart this morning. Denn der Plan Gottes, der war schon immer da. The plan of God was always there. Nämlich der Plan war, dass wir alleine durch Gnade And the plan was that only through mercy, alleine durch den Glauben only through faith und alleine in Jesus Christus erlöst werden. and only through Jesus are we saved. Und das sind die vier Sole von der, der Reformation. And those are the four uh, sole, mhm. sola, Sole. sola of the Reformation. Das ist ein lateinisches Wort und heißt only, äh, nur. It's a Latin word that means only. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide und Solus Christus. So, alleine, <laughs> alleine die Schrift. Uh, the Scripture only. Allein durch Gnade. Only through mercy. Grace. Grace, sorry, grace. Um, sola fide. Sola fide. Uh, allein durch Glauben. Only through faith. Und alleine in Jesus Christus. And only through Jesus. Das war schon immer der Plan Gottes für die Erlösung. Von Anfang an der Schrift bis heute spielt das die Rolle. That was always God's plan from the beginning of the scripture to today. Aber lass uns mal ganz vorne zusammen anfangen. So let's start at the beginning together. Gott schafft Adam und Eva und was war der Grund, dass Gott Adam und Eva geschaffen hat? Vielleicht wollt ihr noch mal was sagen? God created Adam and Eve and what was the reason that God created them if anyone wants to answer? Come, please. Please. Fellowship, also zu, äh, ähm, für Gemeinschaft mit Gott. Das, Fellowship with God. Das ist ein Punkt. Und was ist der zweite? That's one point. What's the second point? What's the second reason? Äh, was heißt es in der Bibel, wie Gott uns geschaffen hat? What does the Bible say about how he, God created us? In in seinem Ebenbild. In his image. In his image. In seinem Ebenbild. Was bedeutet das für uns? Was ist dann unsere Berufung? In his image. What does that what does that mean for us? What is our calling then? Unsere Berufung ist, die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Our calling is to reflect the glory of God. Das war die Berufung von Adam und Eva. And that was the calling um, of Adam and Eve. Und eure Meinung, wer meint, das hat gut geklappt? And who thinks that it went pretty well? Wer meint, äh, das hat nicht so gut geklappt? Who thinks it didn't go all too well? Ja, leider. Adam und Eva haben das überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Adam and Eve were not able to complete their calling. Und sind in Sünde gefallen. And they fell into sin. Und haben damit die ganze Schöpfung runtergezogen. And with that they ended up taking down the entire creation with them. Und das hört sich so an, so eine Sünde und die, die ist alles verändert, aber das muss so radikal gewesen sein. So eine radikale Veränderung aus dem Paradies raus in die gefallene Schöpfung hinein. And it, it doesn't sound that bad, just one sin, but it must have been radical. It must have been a huge, huge difference for them to be ripped out of the garden and put into the fallen world. Aber, und darauf will ich hinaus, in 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Um, but in Genesis chapter 3, verse 15. Während Gott noch den Fluch ausspricht. As God is speaking out there their punishment, their curse. Schon dort gibt er Hoffnung. God is already giving them hope. Schon dort wird das Evangelium erwähnt. The gospel is already mentioned. Dort heißt es, dass äh, die Feindschaft zwischen dem Samen der Frau und der Schlange sein wird. It says, I will put enmity between uh, you and the woman and between your offspring and her offspring. Denn äh, die Schlange für Satan und der Same der Frau für Jesus. And the snake is Satan and the seed of Eve is Jesus. Er wird dir in die Ferse beißen, heißt es. Also die Schlange wird dem Samen in die Ferse beißen und er wird ihr den Kopf zertreten. your heel and you shall crush his head. Und das spricht schon von der Erlösung and durch that's, Jesus. That's already speaking of uh, Jesus coming and saving us. Und danach kommt eine ganz schlimme Zeit, weil Gott die Menschheit völlig machen lässt. And after this comes a, a, a very horrible time because God just lets the people do what they want to do. So, wenn ihr euer Sonntagsschulwissen kurz auspacken wollt, welche Geschichten hören wir da direkt so, vor der Sintflut noch? So, if you guys want to remember your Sunday school days, what, what are some of the stories that you remember from before the flood? Kain und Abel. Mhm. Was? Der Turmbau zu Babel. The Tower of Babel. Sodom und Gomorra. Sodom and Gomorrah. Harte Zeiten. Difficult times. Und unser Gott ist ein gerechter Gott. But our God is a just God. Und ich brauche einen gerechten Gott, einen gerechten Gott. And I need a just God. Gott kann die Sünde nicht einfach stehen lassen. God can't just let sin be in our lives. Gott wird nicht die Sünde unter den Teppich kehren. And he won't just um, brush it aside. Weil unter den Teppich kehren kann ich persönlich auch gut, dann könnte ich mein eigener Gott sein. Because if he were to just brush it aside, then I could be my own God and brush my own sin aside. Ich brauche einen gerechten Gott, wir brauchen einen gerechten Gott, der eine ah. Perspektive für eine gerechte Welt hat. I need a just God. We need a just God so that we have a perspective of a just world. Und Gott kann die Sünde nicht stehen lassen. And God cannot let sin be. Und deshalb straft er die ganze Welt mit der Sintflut. And that's why he punishes the whole world with the flood. Und wie ihr vielleicht wisst, direkt nach der Sintflut direkt das Zeichen der Hoffnung. And as all of you know, directly after the flood, he has a sign of hope through the rainbow. Dann mit Abraham. And then Abraham. Ihr kennt die Geschichte, wo Abraham seinen Sohn äh, opfern sollte. You all know the story where God tells Abraham to sacrifice Isaac. Und Abraham glaubt Gott und geht mit seinem Sohn zu diesem Opferplatz. And Abraham believes God and so he takes Isaac to the place of sacrifice. Und er hebt das Messer über seinem Sohn und Gott sagt Stopp. And he lifts the knife to sacrifice his son and God says Stop. Und dann äh, sagt Gott, ich werde ein Opfer für euch be bereitstellen. And God says I will provide a sacrifice for you. Und dann ist dieser Widder dort im Busch. And then there's a goat in den, the, in the bushes. den sie stattdessen opfern. And that's what they use as a sacrifice. Aber wenn man die Worte dort genau anschaut, dann kann man dort auch lesen, ich werde das Opfer sein, also Gott selbst. Also auch hier wieder sein Plan, Jesus wird das endgültige Opfer sein, um Gerechtigkeit herzustellen. Und hier sehen see again Gottes plan of Jesus being the sacrifice for us to bring justice for our sins. Und dann Mose. And now Moses. Also wir sind jetzt so schon ein ganzes Stück durch die Bibel gegangen. We've made it pretty far. We're already uh, to Moses. Wie viel Zeit haben wir noch? How much time do we have? Mose, Gott gibt, das, gibt ein perfektes Gesetz. God gave the Israelites a perfect law through Moses. Und das konnte man sofort sehen. Das ist ein perfektes Gesetz, was sich von den Regeln und Kulturen der anderen Völker drumherum komplett unterschied. And you could see that especially because of the difference between his law and the law of the cultures surrounding the Israelites. Weil das das heilige perfekte Gesetz Gottes war. Because it was the holy and perfect law of God. Oder immer noch ist. Or still is. Und in diesem Gesetz, da gibt es Millionen, also Millionen, ich übertreibe. Aber es gibt viele Andeutungen auf Jesus hin. Äh, in these, in these laws that he gives, there are lots and lots of signs of Jesus. Ganz besonders natürlich die Opfer. Uh, specifically the sacrifices. Da, die, das Volk sündigt, die Priester sündigen. The people and the priests, they all sin. Und weil die Situation mit der Sünde äh, für Gott nicht tragbar ist, And because God cannot let sin be, because he cannot have the sin before him. Und natürlich auch niemand vor Gott treten kann, um Versöhnung zu erwirken. And because no one can come before God to <clears throat> be forgiven of their sin. Jedenfalls nicht als Sünder. Not as a sinner at least. Waren das ganz komplizierte Regeln, wie diese Opfer dargebracht werden mussten. There were lots of complicated and difficult um, rules and laws on how you had to sacrifice. Zuerst muss der Priester seine Hände waschen, dann muss er für sich selber Opfer darbringen und so weiter und so weiter. The priest had to first wash his hands and then he had to sacrifice for himself before he sacrificed for anyone else and so on and so forth. Und stundenlang, bis er dann endlich vor dem Allerheiligsten stand. And it would take hours and hours before he's finally in front of the holy place. Und Gott hat das so genau geregelt, damit wir immer noch, damit das Volk immer noch die Möglichkeit hatte, in seine Gegenwart zu kommen und Versöhnung zu erlangen. But God made it so specific so that his people would still have the opportunity and the chance to come before him and to be forgiven. <clears throat> Aber für das Volk und für uns auch heute, das Gesetz zeigt uns, wie verloren wir wirklich sind. But for the Israelites and for us today, the law shows us how truly lost we are. Und wie kompliziert es ist damals war, diese Versöhnung zu erlangen und wie einfach uns das für uns heute ist. And how complicated and, and difficult it was back then for them to uh, be forgiven and how easy it is for us to be forgiven nowadays. Für uns ist es einfach. For us it's, it's easy. Aber es war überhaupt nicht einfach zu erlangen. But it was not easy to attain. Das Kreuz war keine einfache Geschichte für unseren Herrn. The cross was not an easy story uh, or an easy um, und die, die Sache mit dem Gesetz ist auch, es, sie, es fordert die absolute Gerechtigkeit, aber kann uns nicht die Kraft geben, gerecht zu werden. And the thing about the law is it demands absolute justice, but it doesn't give us the strength or the ability to attain that perfection. Und das war erst möglich durch das endgültige Opfer von Jesus. And that was Uh, made possible through the sacrifice of Jesus. Auf was das gesamte Gesetz auch hindeutet. And that is what the law points to. Jetzt kommen wir bei David an. So now we're going to talk about David. Und ihr wisst auch, David hat äh, Prophetien für seinen Nachkommen, den König auf dem Thron Davids bekommen. And David uh, received prophecies about his um, descendants, thank you, about his descendants the, that would sit on the throne. Und danach die Propheten. And after David came the prophets. In Jesaja 53 äh, ab Vers 3 heißt es, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden. In Isaiah chapter 53, starting in verse 3, it says, He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. Wie einer, dem man, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, aber wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. Doch er wurde unserer Übertretungen willen durchbohrt. But he was pierced for our transgressions. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. He was crushed for our iniquities. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Upon him was the chastisement <clears throat> that brought us peace. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. And with his wounds we are healed. 600 Jahre vor Christus geschrieben. This was written 600 years before Jesus was born. Das war schon immer der Plan Gottes. It was always God's plan Von ganz Anfang an. from the beginning Uns zu erlösen in Jesus Christus. to save us through Jesus Christ. Und dann kam eine Zeit, wo 400 Jahre kein Prophet da war und keine, Messe, keine Ansprache von Gott. And after this time came a time of 400 years of silence where there were no prophets and there was no um, word from the Lord. Absolute Stille. Absolute silence. Warten. Mann. Hm? You, Warten. Oh, waiting. Sorry. Erwarten. Uh, expecting. Das ist unser Connection to Advent. And that's our connection to Advent. Aber Gottes Zusage war immer noch wahr. Sie war immer noch genauso gültig, auch wenn Gott 400 Jahre nicht gesprochen hat. But God's um, agreement, his promise was still there. It was still legitimate even if he didn't say anything for 400 years. Und dann kommt Jesus. And then Jesus comes. Um Gottes Herrlichkeit hier auf dieser Welt zu leben to bring God's glory to this earth. Die Bibel sagt auch, durch den ersten Adam äh, kam die Sünde in die Welt. And the Bible says through the first Adam sin came into the world. Der erste Adam, der nicht die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt hat, seine Berufung leben konnte. The first Adam who wasn't able to reflect the righteousness of God, he wasn't able to fulfill his calling. Und dann kam der zweite Adam, And der then das, came the second Adam, der das für uns getan hat. who did it for us. Er hat die Herrlichkeit Gottes hier wiedergespiegelt, er hat uns wieder in die Gegenwart Gottes gebracht, weil er selber Gott ist und als Gott hier war. He reflected God's glory and he brought us into God's presence because he was God, he came to earth. Also die zwei Dinge, warum Gott uns geschaffen hat, hat er wiederhergestellt. So the second reason for God's creating for God's creation of us, um, he he fixed it. He brought us back into his his presence auch indem er die Strafe für unsere Sünde am Kreuz getragen hat. And he did it through his his sacrifice of his life for us. Ich, äh, in unserer Gemeinde mache ich auch den biblischen Unterricht für die Teenager. Uh, in our church in Freiburg, I teach the teenagers. Und da erzähle ich immer eine Geschichte, wenn es um das Kreuz geht. And I always um, tell them a story when we're talking about the cross. Es gab einmal einen großen Feldherrn in ähm, viele hundert Jahre her. Several hundred years ago, there was a very prominent general. Der war mit seinen Kohorten unterwegs. And he was uh, going on an adventure with his soldiers. Und die hatten immer Erfolg, weil sie große Einheit hatten. And they were always successful because they were always unified. Und diese Einheit kam daher, weil sie allen ihrem, ihrem Oberhaupt, ihrem äh, General vertraut haben. And they were, they were unified because they all trusted their general. Sein Wort zählt. His word is law. Und alle konnten einander vertrauen. And they could all trust each other. Doch eines Tages One day, steht eine Frau, geht eine Frau aus ihrem Zelt heraus und sagt, mir ist Goldschmuck geklaut worden. Uh, one of the soldiers came out of her tent and said, someone took all of my jewelry. Und der Wachmann, der Hauptmann tritt auf, der General. And the general comes over and says, so wahr ich der General bin. As, so wahr, as long, as long as I am general. Wenn der, der Dieb wird gefunden und wird bestraft werden mit der härtesten Strafe, mit der härtesten Prügelstrafe, die nur wenige überleben. As soon as we find the thief, he will be punished with the most uh, gruesome, most brutal punishment that we can, we can give. Most people don't survive. Und es gibt Unruhe im Lager. And it gets quiet, but nervously quiet in mehrere Tage einer verdächtigt den anderen a lot of people are accusing each other und eines Tages geht das Gerücht drum der Dieb ist gefunden and then a rumor starts we found the thief es ist die Mutter des Generals it's the mother of the general und alle sagen oh nein wir wissen doch wie er als seine Mutter krank war wochenlang nur an dem Bett seiner Mutter gesessen hat wie er seine Mutter liebt And they all said, "Oh no, we know how much he loves his mother. When she was sick, he didn't leave her bed." Was wird jetzt passieren? What are we going to do? Und der General tritt wieder auf am nächsten Morgen und sagt: And the general stood up the next day and made an announcement. Ich stehe zu meinem Wort. I am true to my word. Die Strafe wird stattfinden. The punishment will happen. Und sie, ich werde sie tragen. And I will take it. Der General ließ sich für seine Mutter verprügeln. Danach war das Vertrauen wiederhergestellt in sein Wort und sie konnten weiter in Einheit ihre Erfolge feiern. The general took the punishment for his mother and the trust of the soldiers was restored, the unity was restored and they could continue um, with victory after victory. Das ist was unser Gott für uns getan hat. And that's what God did for us. Und als Jesus am Kreuz hing, hat er gesagt, es ist vollbracht. And as Jesus hung on the cross, he said, "It is finished." Wenn man über diese Tausende von Jahre Geschichte und Vorhersagen schaut und über das, was an Sünde sich angehäuft hat und wie viel Distanz zwischen Gott und Menschheit da war. When we when we look at the thousands of years that were that had passed between creation and Jesus' sacrifice and the amount of sin that was built up and the distance between God and his people. Und das alles lag auf Jesus und als es als, als er diese Gerechtigkeit erlangt, hat er gesagt, es ist geschafft, es ist getan. All of that was on Jesus' shoulders and that's why it's so important when he said it is finished because all of that was gone. Zurück nochmal zur äh, Geschichte der Reformation. Uh, so let's talk a little bit more about the story of the Reformation. Solus Christus in diesem Zusammenhang bedeutet Jesus allein bedeutet in diesem Zusammenhang zwei Dinge. Solus uh, äh, Christus means two things. It means Jesus alone, um, <clears throat> but there's two points to it. Eine Sache, die wir in Apostelgeschichte 4 Vers 12 lesen. One of which we can see in Acts chapter 4 verse 12. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. And there is no and there is salvation in no one else for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Und das bedeutet, es gibt einfach keinen anderen Weg zur Erlösung. And for us that means there's no other way to salvation. In diesem Punkt waren sich alle Kirchen in der Geschichte einig. And all the churches in history were <clears throat> unified in this point. Dann äh, der zweite Punkt ist, den lesen wir in Hebräer 10 Vers 19. And the second point is in Hebrews chapter 10, verse 19. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus, und ich füge ihn zu allein, hat ihn durch, durch sein Blut eröffnet. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, and I put in quotation marks, alone. In diesem Punkt äh, war die katholische Kirche damals nicht eins mit den Reformatoren. And this second point, um, the churches were not unified about it, especially the Catholic Church. Hm, komme ich gleich nochmal dazu. And we'll talk about that again in a second. Weil äh, das Verständnis der katholischen Kirche ist, dass der Gläubige durch den Priester zu Jesus geht oder dass er vielleicht auch äh, bessere Chancen hat, von Jesus erhört zu werden, wenn er Gebete indirekt an Jesus richtet durch Maria oder durch Heilige. So the belief of the Catholic Church is that you can be saved through the prayers of the priest or by praying indirectly to Jesus through Mary. Und ein weiterer Punkt war, dass man ähm, durch, die, durch die Sakramente in der Heiligung, also in der Erlösung bleibt. Uh, and another point was that you can attain holiness through sacraments. Also durch die äh, Teilnahme am Abendmahl und durch die Buße beim Priester. Um, by taking part in giving money to Nein, Abendmahl? Durchs Abendmahl. Äh, ah, Abendmahl. Oh, I'm sorry. Um, by taking part in the Lord's Supper. Und durch die Buße. Buße, sorry. Buße. Uh, um, repentance. Uh, and by confessing to the priests. Mm. das war ein großer Unterschied zwischen der katholischen Kirche und den Reformatoren, dass wir den Zugang zu dem Allerheiligsten durch, den, durch, die, durch die ganzen Opfergeschichten hindurch bis zum Allerheiligsten, zur Gegenwart Gottes haben, alleine durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Okay. So that was the big difference between the Catholics and the Reformation was that we can't, either the Catholics say we can't come to the Holy of Holies to be saved, but the, Re the Reformed churches were saying that we could come. Und der zweite Punkt, auf den ich auch Wert gelegt habe, in, in der, als wir durch diese Geschichte gegangen sind, ist, dass Gott immer unter, die, alles unter Kontrolle hatte. Gott hatte immer alles in seiner Hand. And the second point, which um, really weighed heavy on my heart, is that through all of this, God was always in control. Das war auch ein Unterschied ähm, zwischen äh, Theologien in der katholischen Kirche und den Reformatoren. And that was there was also a difference of opinion there between uh, the Catholics and the Reformation. Manche Reformatoren sind vielleicht ein kleines Stück zu weit gegangen damit, wie Calvin. Ja. And some people in the Reformation went a little bit too far. Und <coughs> ein Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, ist, dass Gott jederzeit souverän war in dieser ganzen Geschichte. And something that was also very important to me was that God was sovereign through all of this. Also die Sünde ist jetzt kein Naturgesetz. Naturgesetz? Ah, uh, sin is not a, a law of nature. Es ist nicht so, dass Gott jetzt ähm, sich irgendeinem Naturgesetz beugen müsste. Er muss irgendwie dafür sorgen, dass die Sünde weggetan wird, weil jemand anders das von ihm fordern kann. Uh, it's not that God had to fix things or, or change the law of nature. It was more. How do you say the last part? Mhm. Ähm, es ist auch so, dass, dass auch nicht Gott mit dem Teufel verhandeln muss. Was machen wir jetzt mit der Sünde? And God didn't certainly didn't have to uh, debate or barter with Satan. You know, what are we going to do with sin? Gott ist allein gegen die Sünde, weil er gerecht ist. God is against sin because he is just. Ist sein ein, eigenes Ding. It's, it's his own thing. Er ist souverän, gerecht und gnädig und er hat uns errettet in Jesus alleine. He's sovereign, he's just, he's, he's gracious and he saved us through Jesus alone. In, Im Hebräerbrief lesen wir, dass Jesus drei ähm, man auf Deutsch? <laughs> Offices, ähm, Ämter, danke. Drei Ämter hat. In, in the book of Hebrews, we see that Jesus has three offices. Als positions. Prophet, Prophet, als Priester und als König. Priest and King. Ich möchte auf, die, auf das Amt als Priester möchte ich ganz kurz eingehen, weil das ist das entscheidende Ding. I want to look uh, closer at the office of priest for Jesus because that's the, the real changing point. Wenn im Gesetz ein Priester das die, die Versöhnung, die Vergebung für Sünden erlangt hat, ich bin jetzt selber durcheinander mit Deutsch und Englisch. <laughs> also wenn ein Priester jetzt die Vergebung der Sünden erlangen sollte für das Volk, If a priest is supposed to attain forgiveness for the people, dann war der Priester selber Mensch. And the priest was also a human being, a person. Deshalb konnte er das Volk vertreten. And that's why he was able to um, represent the people. Und weil er aber selber Mensch und Sünder ist, But because he is a human and he's also a sinner, muss er durch das ganze Ding gehen, mit, mit selber, für sich selber opfern und so weiter. he has to first sacrifice for himself and wash his hands and go through all the steps bis er dann nachher vor Gott stehen kann und für das Volk opfern kann. And he has to do all that um, before he can go and sacrifice for the people. Und ein Priester ist sozusagen ein Mittler. Mittler? Middleman? Mediator? Mediator. Uh, a priest is, is a mediator, in a sense. Er ist einerseits Mensch. On one side, he's a human being. Und hat durch bestimmte Regeln aber die Gelegenheit, zu Gott zu gehen und Vers äh, Versöhnung zu erlangen für das Volk. But through different rules and laws and steps, he's able to come before God and be um, the representative of the people. Das war im Alten Testament beim Gesetz des Moses so. And that was in the law of Moses in the Old Testament. Und das ist auch in allen anderen Religionen so. Die Aufgabe des Priesters ist, Mittler zu sein. And that's also the, the role of the priest in uh, all the other religions in the world is to represent the people. Mit diesem im Hinterkopf lest mit mir zusammen äh, mal Hebräer 4 ab Vers 14. Keep that in mind um, as we read Hebrews chapter 4 verse 14. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Also, Jesus selber ist diesen ganzen Weg gegangen. So Jesus went this whole way as a priest, this entire way. Er war Mensch. He was human. Aber mit dem entscheidenden Unterschied, er war ohne Sünde. But the big difference was he was without sin. Und deshalb konnte er den ganzen Weg bis auf seinen Thron gehen. And that's why he was able to go all the way to the holy of holies, to God's throne. Und weil er Mensch ist und uns versteht. And because he is human and he understands us. und er schon auf dem Thron Gottes sitzt and he's already sitting on God's throne und er unser Priester und Mittler ist, and he's our mediator, our priest, können wir direkt durchgehen. we can just go right through. We don't have to go through all the different um, steps. We don't have to clean our hands and so on. Wir brauchen keinen Priester dafür. We don't need a human priest anymore. Was für ein großartiges Privileg wir da haben. What a privilege we have. Einfach durch zum Thron Gottes. We can go straight to the throne of God. Er ist der ultimative Mittler. Sein Blut hat diesen Weg gebahnt. He's the ultimate mediator. His blood paved this road for us. Und wir brauchen niemanden, der, der zwischen uns und Gott noch vermittelt. And we don't need any anyone in between us and God anymore. Und ich möchte auf das Amt des Königs zurückkommen. And I want to go back and look at the office of Jesus being king. Weil das auch mit Advent zu tun hat. Wir haben das gesungen. Because that ties in with Advent. Er ist auch der einzige König. Er herrscht jetzt im Himmel auf seinem Thron zur Rechten Gottes. He is the only king. He is reigning right now at the right hand of God. Und er wird wiederkommen. And he'll come again. So wie die 400 Jahre vor seinem ersten Kommen waren, stehen wir jetzt da und warten. Just like the 400 years between the Old Testament and the birth of Jesus, we are now in a time of waiting for him to come. Wir erwarten ihn. And we're expecting him to come. Weil das Werk, was er begonnen hat am Kreuz, wird er vervollständigen, wenn er wiederkommt. Because the work that he started on the cross, he will complete when he comes again. Er wird diese Erde neu erschaffen. He'll create the earth once again. Und uns ganz in die Herrlichkeit transformieren. And he will transform us into uh, the glory of God. Damit wir auch seine Herrlichkeit widerspiegeln können. So that we can reflect his holiness. Damit wir mit ihm zusammen herrschen können in Gemeinschaft. So that we can reign with him in unity. Das ist der, die Zukunft der Reformation. That's the future of the Reformation. Das war immer Gottes Plan. And it was always God's plan. Ganz von Anfang an hat er vor Urzeiten festgelegt, dass du hier sitzen wirst und erlöst wirst alleine durch Jesus. From the beginning of time, he planned it in such a way that he knew we would be sitting here and that we would be saved through Jesus' blood. Und wir brauchen keinen anderen als nur Jesus dafür. And we need no one else but Jesus. Keinen Priester, no keinen priest, Pastor, no pastor, keinen Propheten no prophet, und keinen menschlichen König. no human king. Wir brauchen nur Jesus. All we need is Jesus. Ich möchte abschließen mit dem Vers in Hebräer 12, Vers 2. I want to close with Hebrews 2, uh, 12, verse 2, sorry. Darum lasst unseren Blick, unseren, äh, darum lasst uns unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken und deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Wo wir in Freiheit hingucken und hingehen können. And because of that, we can now freely go to the throne of God. Das war die Erkenntnis in der Reformation. And that was the realization in the Reformation. Alleine die Schrift. Uh, scripture alone. Alleine aus Gnade. Grace alone. Alleine durch den Glauben. Faith through faith alone. Und alleine in Jesus Christus. And through Jesus Christ alone. Amen. Amen.